أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون Mwenyezi Mungu humkunjulia na humdhikisha riski amtakaye katika waja wake. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. na ukiwauliza ni nani anayeteremsha maji kutoka mbinguni na akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake bila shaka watasema ni Mwenyezi Mungu. Sema alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. Bali wengi katika wao hawafahamu. Imeletwa kwako na uongofu.com.